Коммунизм пулать. Шылдырзен шудинче, тынышчух шуттінже, хелігі хұрынзем, хелігі врыманзем шешкебек шурылзачы жікпек күрінзан, нех, нех, шут хевел нех, юрадас щитня нех туйнать. Эбі занжен, эзе манжын булзан. Эзі манжын манбек пурнзан, эбі санжен эс манжен булзан бір біріне юратса бұрынзан шыржывра коммунизм пулать шул хевеля шинче чечексен хушинче зенгелі зем, тус ялі зем, керминбек шудалза хулабек урнзан мынуяв гелесі, кетнегун гелесі, си самансем шидесси курнать эзі манжын эс манжын бұлзан эзі манжын манбек бұрынзан Эбі санжын санбек курынзан, ялдені хулана шаврынзан шыржывра коммунизм пулать. Пулать. Адылақ тұршынже, чывашсен хушинче шәмірт кушлы херзем, ярыс яшсем, вырыспек тұхынза, вырыспек курынзан, вырысран віренні, вырыспек шынгерні, вырыспек була сигурынать. Эбі саншын, эс манжын бұлзан. Эзі манжын манбек урынзан, эбі санбек урынзан, халық сем піріспа бұрынзан, шыржывра коммунизм пулать. Пулать. Пілітре, шыржинже, халық сен ғушинже, халық сен азазем, тұс еш сен көжізем, тұслықпа діл болза ұрлықпа жудалзан, халық сем керешні, пірлешсе шынгерні, уйықпа манжын бұлзан, жын санбек курынзан, партиейтлезе бұрынзан, Эшлезе шендерзе шеш пырзан, шыржывра коммунизм пулать. Пулать.